ellik ikkinchi teviblar bilan munosabat qilish haqida bulardan boshqa yana bir qancha tabaqa bor diqqat qilinsa bilimda bir biridan farq qiladi ulardan biri teviblardir barliq og'riq siloqlarga u shifogardir bu kishilarmi sana bak kerakli kishilar ularsiz hayot o'ngishliq bo'lmaydi odam yashaydi ekan og'ribmi qoladi kasalni tevib ko'zda dori bilan davolaydi qara kasallik odam uchun o'limning qo'ldishidir o'lim kishiga hayotning tang tushidir bularnimi o'zingga yaqin tut yaxshi ku bular kerakli kishilardir haqqini qo'g'da